vismelnākā kalna visdziļākā ala. Bet te atgadījās kaut kas savāds. Kalna siena, pie kuras mēs bijām piespiedušies, beidzot padevās, un iekams es paspēju attapties, mēs, jumjums un es, jau stāvējām kalna iekšpusē un trīcējām, kā divi jēriņi ieraudzījuši vilku. Mums nevajadzēja tik ļoti baidīties – Mēs bijām kalna iekšpusē, un spiegi bija ārpusē. Klints siena bija aizvērusies, tajā nebija ne spraugas. Šeit tie mūs nekad nedabūs, bet mēs dzirdējām, kā tie ārpusē ārdījās. Meklējiet, meklējiet visur! Tiek laigāja. Ienaidnieks bija mūsu vidū, bet nu viņš ir pazudis. Meklējiet visur! Jā, meklējiet vien, es teicu te jūs nemūžam mūs neatradīsiet. Mēs bijām tik priecīgi. Jum, jums un es, un mēs skaļi smējāmies tur kalna iekšpusē. Bet tad es iedomājos par mīramīsu un vairs nesmējos. Pēc tam mēs pavērāmies visapkārt. Mēs atradāmies lielā alā. Tur bija tumšs, bet nepilnīgi tumšs. Tur spīdēja vāra gaisma. Nebija zināms, no kurienes tā nāk, No alas kalna dziļumā veda tumši ceļi. Vismelnākā kalna visdziļākajā alā dzīvo zobenkalis, tika sacījis Ēno. Varbūt pie zobenkaļa veda kāda no šīm tumšajām ejām, bet kura? To mēs nezinājām. Mums laikam būs jāklejo ilgi, līdz to atradīsim. Jā, nu mēs tomēr esam ienākuši melnākajā kalnā jum jums sacīja. Ienākuši jau esam, es teicu, bet es domāju, ka nemūžam mēs neatradīsim ceļu ārā. Jo šis patiesi bija kalns, kurā var apmaldīties. Tāds kalns, kāds dažreiz rādās sapņos. Tu ej un ej pa savādām tumšām ejām un netiec ārā. Mēs sadavāmies rokās, jum jums un es, un gājām dziļā kalnā. Mēs jutāmies tik mazi un nomaldījušies, un tāls laikam būs ceļš līdz visdziļākajai alai. Ja vien kalns nebūtu tik šausmīgs, jum jums sacīja, ja vien ejas nebūtu tik tumšas, un ja mēs nebūtu tik mazi un vientuļi. Mēs gājām un gājām, ceļi sadalījās, tie sazarojās uz visām pusēm. Kalnā bija vesels tumšu ceļu tīkls, vārā gaisma te iemirdzējās mazliet spilgtāk, tā ka varēja redzēt pāris metrus uz priekšu. Te alā kļuva tik tumšs, ka nevarēja redzēt it nekā. Te eja bija tik zema, ka nevarēja izslieties visā augstumā, tad kā tā bija tik augsta kā baznīcas vēlve. Kalna sienas bija mitras no ūdens, bija augsts, un mēs ciešāk ietināmies apmetnī, lai nesaltu. Varbūt nekad mēs neatradīsim ceļu ārā, un nekad neatradīsim zobenu kaļa alu, jo jums sacīja, Mēs bijām izsalkuši un iedām mazliet maizes, kas remdēja izsalkumu. Tikai maz drusciņi mēs iedām, jo nezinājām, cik ilgi ar to būs jāiztiek. Edot, mēs turpinājām ceļu, un, kad es biju apēdis savu maizes gabaliņu, mēs bijām atnākuši pie tās vietas, kur eja sazarojas trīs dažādos ceļos. Pa kalnu sienām tecēja ūdens, un es jutu slāpes. Es apstājos un padzēros ūdeni, Tas nebija nekāds garšīgs ūdens, taču nekā cita jau nebija. Kad biju padzēries, es pagriezos pret jumjumu, bet jumjuma tur nebija. Viņš bija pazudis. Varbūt viņš nemaz nepamanīja, ka es apstājos, padzerties un turpināju iet pa vienu no ejām, domādams, ka esmu cieši viņam aiz muguras. Sākumā es nemaz neizbijos. Es stāvēju krustcelēs un prātoju. Diez, kuru ceļu jums būs izvēlējies? Tālu viņš nevarēja būt ticis, un es varēju viņu pasaukt. Jum, jum, kur tu esi? Es saucu, cik vien skaļi jaudāju, bet mans sauciens izskanēja kā baisš čuksts. Nezinu, kas šis ir par savādu kalnu. Klinšu sienas uztvēra manu saucienu, apslāpēja to un pārvērta čukstā, un čuksti atgriezās pie manis. Jum, jum, kur tu esi? Kāds čukstēja tumšajā sejās. Jum, jum esi? Jom, jom, kur tu esi? Tad es ārkārtīgi nobijos. Es pūlējos kliegt vēl skaļāk, bet kalns tikai čukstēja. Man likās, ka es dzirdu nevis savu, bet kādu citu balsi. Kāds sēdēja kalna iekšēnē un mani izsmēja. Jom, jom, kur tu esi? Jom, jom, kur tu esi? Balsts čukstēja. Ai, cik ļoti man bija bail! Es iedrāzos kreisajā ejā un paskrēju pāris soļu, tad metos atpakaļ līdz krustojumam un ieskrēju labajā ejā, taču tūlīt atgriezos un iedrāzos vidusējā. Jum, jum, pa kuru ceļu tu aizgāji? Es vairs neuzdrošinājos kliegt, jo čuksti bija nejaukāk par vispārējo. Man likās, ka jumjumam vajadzēja just, cik briesmīgi es ilgojos pēc viņa un griezties atpakaļ. Ceļš atkal sadalījās – Uz visām pusēm stiepās jauni, tumši atzarojumi, un es skraidīju un meklēju un meklēju. Es aizturēju raudus, jo bija taču bruņinieks. Bet tad es vairs nespēju būt nekāds bruņinieks. Es domāju par jumjumu, kas skraida ap kādu citu ceļu un ir nobēdājies un sauc mani, un es nogulos uz šķautnainās klints un raudāju, tikpat gauži kā pirmīt, kad spiega aizveda miramīsis. Nu man nebija vairs ne miramīsis, ne jumjuma. Es biju gluži viens. Es tur gulēju un raudāju un nožēloju, kas man atnāca uz šejienu, un nesapratu, kā mans tēvs karalis varēja jebkad vēlēties, lai es dotos cīnīties ar bruņinieku kato. Es vēlējos, kaut šeit būtu mans tēvs karalis, lai es viņam varētu to pasakīt. Redzi, cik es esmu vientuļš! Es būtu teicis, jums, jums ir pazudis! un tu taču zini, ka viņš ir mans labākais draugs, tagad, kad man vairs nav benkas. Un nu man vairs nav arī jumjuma. Es esmu pilnīgi viens un tikai tāpēc, ka tu vēlējies, lai es cīnītos ar bruņinieku kato. Pirmo reizi mūžā man gandrīz vai likās, ka mans tēvs karalis ir mazliet netaisns, gribēdams, lai es dodos šādās briesmās. Bet, kad es tur gulēju un raudāju, un tā domāju, likās, it kā es dzirdētu savu tēva karaļa balsi. Es zināju, ka tā ir vienīga iedoma, taču man tiešām izlikās, ka es viņu dzirdu. Mio, manu mio, viņš sacīja, vairāk nekā. Bet teiktajā es sajūtu, ka viņš grib, lai es nebēdājos, un es iedomājos, ka varbūt tomēr atradīšu jumjumu. Es piecēlos no zemes, un tad man no kabatas kaut kas izkrita. Tā bija mazā koka flauta, ko bija izdrāzusi nonno. Mana koka flauta, ko mēs spēlējām pie ugunskura zaļo pļavu salā. Ja es ņemtu un uzspēlētu flautu, es ieprātojos. Ja es ņemtu un nospēlētu to seno melodiju, kuru mums iemācīja nonno, es atcerējos, ko mēs ar jumjumu bijām sacījuši viens otram – <clears throat> Ja kādreiz mēs pazaudēsim viens otru, tad spēlēsim šo seno melodiju. Es pieliku flautu pie lūpām, bet es neuzdrošinājos to pūst. Es tik ļoti baidījos, ka no tās atskanēs tāda pati nejauka, nedzīva skaņa kā no mana sauciena, bet es domāju, ka man tomēr jāpamēģina. Un es sāku spēlēt melodiju. Ai, tā skanēja tik dzidri. Tā skanēja tik tīri, dzidri un skaisti tur tumšā kalna iekšienē. Gandrīz vai skaistāk nekā zaļo pļavu salā. Es nospēlēju visu melodiju un ieklausījos. Un tālu, tālu prom kalnā man atbildēja daži dzidri toņi. Tie skanēja pavisam vāri, bet es zināju, ka man atbild jumjums. Jum Laikam vēl nekad es nebiju tā priecājies. Es turpināju spēlēt, un, lai gan biju tik priecīgs, uzreiz nespēju apturēt asaras, un spēlēdams es gāju dziļāk kalnā un raudāju. Es raudāju tikai mazliet, mazliet tā iedams un spēlēdams un paklausīdams jumjum flautai. Dažbrīd tā skanēja tuvāk, un es centos iet uz skaņu pusi. Tuvāk un tuvāk tās nāca. Dziļāk un dziļāk, skaļāk un skaļāk es dzirdēju seno melodiju nevis no savas, bet gan no citas flautas. Un te, kur bijis, kur netumšajā ejā, man priekšā stāvēja jumjums, mans vislabākais draugs jumjums. Es izstiepu roku un pieskāros viņam. Es apliku roku viņam ap plecu. Es gribēju sajust, ka tas patiešām ir viņš. Un tā bija. Tur stāvēja mans vislabākais draugs. Ja es kādreiz sastapšu nonno, es pateikšos viņam, ka viņš izgrieza mums flautas. Jum jums sacīja. Es arī pateikšos, es teicu. Bet tad es iedomājos, ka mēs laikam nemūžam nesastapsim nonno. Jum jum, pa kuru ceļu nu iesim? Es jautāju. <laughs> Vienalga, pa kuru ceļu iesim, ja tikai iesim pa to kopā, jum jums atbildēja, un es arī domāju tieši tāpat. Mēs gājām un gājām un vairs nejutāmies tik maz un apmaldījušies, jo mēs taču bijām kopā, un mēs spēlējām savas flautas. Vismelnākajā kalnā tik dzīdri un skaisti skanēja senā melodija, un bija tā, it kā melodija vēlētos mūs mierināt un iedrošināt. Ceļš veda lejup, lejup, aizvien vairāk lejup. Vājā gaisma, kas bija apgaismojusi mums ceļu cauri kalnam, kļuva aizvien spēcīgāka. Laikam jau tā nāca no kādas uguns. Jā, tā bija uguns atblāzma, kas apspīdēja tumšās kalna sienas, tā plaiksnījās un auga lielāk. Mēs arvien vairāk tuvojāmies šai ugunī, iedam un spēlēdam savas flautas. Spēlēdam seno melodiju, mēs iegājām zobenkaļa alā. Mēs bijām nonākuši pie smēdes, kurā dega milzīga uguns. Tur atradās liela lakta, un pie tās stāvēja vīrs. Šis laikam gan bija vislielākais un visspēcīgākais vīrs, kādu es biju redzējis. Viņam bija kupli sarkani mati un kupla sarkana bārda. Viņš bija melns un sodrējiens, un viņam bija vislielākās un vismelnākās rokas, kādas es jebkad biju redzējis. Viņam bija biezas, spurainas uzacis, un, kad mēs ienācām viņa alā, viņš uzacis saraucis, mierīgi stāvēja un lūkojās uz mums un likās ļoti izbrīnījies. Kas spēlē manā kalnā? Viņš jautāja. Kurš ir tas, kas spēlē manā kalnā? Bruņinieks sava ieroču nesēja pavadībā. Jum jums atbildēja, bruņinieks no tāltālās zemes – Princis Mio ir tas, kurš spēlē tavā kalnā. Tad zobenkals pienāca pie manis. Ar savu sodrajaino rādītāju pirkstu viņš pieskārās pie manas pieres un likās izbrīnījies. Cik gaiša ir tava piere? Viņš sacīja. Cik dzidrs ir tavs skatiens? Un cik skaisti tu spēlē manā kalnā? Es nāku lūgt tev zobenu, es teicu. Mani sūtīja ēno. Ko tu iesāks ar zobenu? Zobenkals vaicāja. Es cīnīšos ar bruņinieku kato. Es atbildēju. Tiklīdz bija to izteicis, Zobankals izgrūda tik briesmīgu kaucienu, kādu savā mūžā vēl nebija dzirdējis. Bruņinieks kato! Viņš iekliedzās tā, ka nodunēja kalns. Bruņinieks kato, lai nāve viņam! Tālu tumšajās ejās norībēja tāds kā pērkona grāviens. Kad zobenkals kliedza, viņa balss nepārvērtās čukstā. Nē, tā rībēja skaļāk par pērkonu un balsojās klinšu sienās. Zobenkals stāvēja, savilcis dūrēs, melnās netīrās rokas un uguns atblāzam apspīdēja viņas seju, kas bija satumsusies niknumu. Bruņinieks kato, lai nāve viņam! Zobenkals kliedza un kliedza – Uguns atblāzma apspīdēja arī garu, asu zobenu rindu, kuri karājās pie sienām viņa alā. Tie mirdzēja un laistījās un izskatījās tik šausmīgi. Es nostājos, lai tos aplūkotu. Tad zobenkals mitējās kliegt un pienāca man klāt. Vai redzi manus zobenus? Viņš vaicāja. Visus manus asos zobenus. Es esmu izkalis tos bruņiniekam katlu bruņinieka kato zobenkalis, tas es esmu. Ja tu esi viņa zobenkalis, kāpēc tu kliedz, lai nāve bruņiniekam kato? Es jautāju. Viņš sažņaudza savas dūras tik stipri, ka dēlnas kauliņi kļuva balti. Tāpēc, ka neviens neienīst bruņinieku kato tik stipri, kā viņa paša zobenkalis, viņš atbildēja. Tikai tagad es ieraudzīju, ka zobenkalim līdzi velkas gara dzelzs ķēde, kas viņu saistīja pie kliņša sienas. Tā žvadzēja viņam ejot pa grīdu. Kāpēc tu esi piekalts pie klints? Es jautāju. Un kāpēc tu neizkausē ķēdi ugunī un nesadauc to uz savas laktas? Bruņinieks, kā to pats ir piekalis mani pie klints, Zobenkals atteica un viņa ķēdēm nelīdz nekāda uguns un nekāds āmurs. Tik viegli viss netrūkst bruņinieka katona naida ķēdes. Kāpēc tev jānēsā naida ķēdes? Es jautāju. Tāpēc, ka es esmu tas, kurš kaļ zobenus. Viņš atbildēja. Bez maniem zobeniem viņš nevar iztikt. Es kaļu zobenus, kas nogalina labos un nevainīgos. Tāpēc bruņinieks, kā to ir pieķēdējis man ar pasaulē visdrošākajām ķēdēm. Zobenkals palūkojās manī acīm, kurās it kā dega uguns. Es te sēžu savā alā un kaļu zobenus bruņiniekam Kato. Dienu un nakti es kaļu viņam zobenus, to viņš zina. Bet ir kaut kas, ko viņš nezina. Un tas lūk ir šis. Zobenkals aizšļūts uz vistumšāko alas stūri un no cauruma kalnā izņēma zobenu. Viņa rokā tas zaigoja kā uguns liesma. Tūkstošiem un tūkstošiem gadu es esmu kalis zobenu, kurš spēj cirst akmeni, viņš sacīja. Un nu šonakt man beidzot laimējās. Tikai šonakt! Viņš pacēla zobenu un ar vienu vienīgu cirtienu izcirta sienā robu. Ai, mans zobens, mana uguns liesma! Viņš murmināja, mans zobens, kas spēj cirst akmeni. Kāpēc tev vajadzīgs zobens, kas spēj cirst akmeni? Es jautāju. Tu to uzzināsi, Zobenkals atbildēja. Šis zobens nav kalts, lai nogalinātu labos un nevainīgos. Šis zobens guļ un gaida bruņinieku kato, un viņa sirds ir no akmens. Bet tu to nezini? Nē, es maz zinu par bruņinieku kato, es atteicu. Es zinu tikai to, ka esmu ieradies, lai cīnītos ar viņu. Sirds viņam ir no akmens, sacīja zobenkals, un naks no dzels. Vai naks ir no dzels? Es brīnījos. Vai tu to nezini? Zobenkals jautāja. Viņam nav labās rokas, un tās vietā viņam ir dzelzs naks. Ko viņš dara ar savu dzelzs nagu? Es vaicāju. Viņš izrauj cilvēkiem sirdis, ateica Zobenkals. Tikai viens tvēriens ar dzelzs nagu, stirkšs, un sirds ir ārā. Tās vietā viņš tiem dod akmens sirdi. Visiem, kas atrodas kato tuvumā, jābūt akmens sirdīm, tā viņš ir nolēmis. To izdzirdes es nodarbēju, un arvien vairāk un vairāk es sāku ilgoties, lai varētu cīnīties ar bruņinieku kato. Zobenkals stāvēja man līdzās. Ar savām sudrajienām rokām viņš glāstīja zobenu. Šis visādā ziņā bija visdārgākais, kas viņam piederēja. dod man savu zobenu, kas spēj cirst akmeni. Es lūdzu zobenkali. Dod man savu zobenu, lai es varu cīnīties ar bruņinieku kato. Labu brīdi zobenkalas stāvēja klus un vērās manī. Jā, tu dabūsi manu zobenu, viņš beidzot sacīja. Tu dabūsi manu uguns liesmu. Vienīgi tāpēc, ka tava piere ir tik gaiša un tavs skatiens tik dzidrs. Un tāpēc, ka tu tik skaisti spēlēji manā kalnā. Viņš ielika man rokās liesmojošo zobenu, un visā augumā man ielija it kā uguns, un tā darīja mani stipru. Pēc tam zobenkals piegāja pie kalna sienas un atvēra lielu lūku. Es jūtu ieplūstam vēsu, ledainu vēju un izdzirdu viļņu čalas. Daudz zina bruņinieks Kato, Zobankals sacīja, bet viņš nezina, ka esmu izurbies cauri kalnam un atvēris savu cietumu. Daudzus gadus esmu urbies, lai iztaisītu lūku savam cietumam. Es piegāju pie lūkas un raudzījos pār mirušo ezeru uz bruņinieka Kato pili. Atkal bija iestājusies nakts, un pils tur gulēja tik melna un tumša, kāda es pēdējo reizi to biju redzējis. Un pār mirušā ezera ūdeņiem kā ļauna acis spīdēja tikai viens vienīgs lokus. Pienāca jumjums un nostājās man līdzās, un mēs tur stāvējām gluži klusi un domājām, ka cīņa ir tuvu. Zobankals stāvēja mums aiz muguras, un es dzirdēju viņa balsi. Tā nāks! tā nāks. Viņš murmināja, drīz tā nāks bruņinieka kato pēdējā cīņa.